Būdamos jūroje, baržos randa kelią į salas pagal žvaigždės. Pažymėk baržą, susek jos kelią ir pažymėk salą maža vėliavėlė. Kad rastum teisingą kelią, gali pasitraukti žvaigždės artin.